mala, to je posebna vrsta hadisa koja se nalazi samo u Buhari. U principu nije, kao pojam ne nalazi se samo u Buhari, ali Buhari je obiluje tu. To se nalazi su na hiljade naše takve. Malik je vrsta slabog hadisa. Mm. Vrsta slabog hadisa a, e, gdje se ne spominje lanac prenosilaca uopšte. Ovo što mi danas radimo su malakacije, kad ja recimo kažem od Ukve ibn Amira prenosi se da je poslanik rekao, to je malo. Nisam spomenuo sene. Da pa kada neki autor hadijske zbirke kaže Abdullah ibn Omer je rekao da je poslanik sa nam rekao. To je malo. Jer nije rekao pričao je moj ših, pa njemu rekao ovaj, pa njemu ovaj da je Abdullah ibn Omer rekao. pravac preskače sve i na Abdullah Ili jednostavno kad autor knjige poput Buharije kaže preneseno od poslanika da je rekao. Prenešeno je od poslanika da je rekao, to je muallak. Nije navelo senet, sad ima ali nema, ali to je druga priča. Znači to je muallak kao pojam. E sad imaju muallak u Sahihu Buhari. Ibn Hazar ima jednu posebnu knjigu prilike ovakvih pet tomova, zove se Tegliku Talik, koji je posvetio tim muallakatima u Buhari. Pet tomova, prilike, veliki. I to je njegova prva knjiga koju je napisao. Tebliku tako. Zar Buhari nije sretao sa Senerom? Sad ćeš čuo. Znači, Buhari, Buhari obiluje tim talukatima. Ili malakatima. I ovaj hadis što sam ja rekao sad da je Buharija ga naveo, kaže ovdje da je to muallak kod njega. Znači, muallak hadis. Baš što se tiče znači, pojma kao muallek, jeste skontali šta je Vrsta slabog hadisa gdje se ne spominje ne uopšte. Ali sad Buharini muallekati, šta je s njima? To je jedna sad posebna tema koja se spominje. Prvo kažu učenjaci što se tiče osnove knjige. Znači, nema muallek hadisa u osnovama knjige. Znači, u Buhari kad kažeš, kaže Buharija poglavlje to i to, pa navede hadis. Svaki, svako poglavlje ima centralni hadis koji je temelj tog poglavlja. Znači ti centralni hadisi koji su temelji poglavlja zbog kojih je Buharija napisao to, nema malekata među njima. Ali gdje su malekati? Malekati kod Buharije su ispod naslova, a prije tih centralnih hadisa. Pa recimo Buharija kaže šta ja znam, sehvi se, padanje na sehvi seždu posle selama. I to prenosi Abdullah ibn Omer od poslanika. Nije naveo seme. Pa onda kasnije on navodi cijeli jedan hadis iz kojeg se može to zaključiti. Pričao mi ovaj, pričao mi ovaj, pričao mi ovaj. Znači gdje su molakaci? Prije centralnog hadisa između nas, posle naslova. Prvo spominje glavni hadis, a poslije... Nije, jer on je želio prvo dokaže na fik meselej. Pa onda navede hadis. I onda to spima, ima ih mnogo, mnogo, mnogo i oni dijeli učenjaci na tri, na tri skupine imamo al ti Tihaša. Prvo, oni koji je Buharija u samoj svojoj zbirci na drugom mjestu spomenuo sve. Znači nekada u toj meseli gdje je raspravljeno nije mu trebao taj hadis kroz, nego samo da ga natukne A na drugom mjestu u istoj zbirci on je taj isti hadis spomenuo sa Takav je vjerodostojan, nije problem Drugi muallakati koji je Buharija nije tu spomenuo, nije u svojoj zbirci spomenuo ali su nađeni u drugim zbirkama i njihovi senedi provjeravaju se. Ako su dostali, se, ako nisu nisu. I takve hadise dijeli, učenjaci su inače iščitavajući Buharinu zbirku podijelili u dvije skupine, koji nisu njegove zbirke. Oni koji je on počeo sa izrekom koja ukazuje na pripisivanje poslanika. To se zove talib muallak džezmen. Džezmen. Znači, džedeme, znači, potvrdio je da je potvrđeno potvrđeno poslanika, ali nije to ovaj, neko. Pa recimo, kaže poglavni, recimo, govor je prije govora i znanja. Odnosno, znanje je prije govora i znanja. Pa kaže, recimo, od Abdullaha ibn Abbas, a kaže se da je poslanik tako, tako. Znači on je rekao da je rekao poslanika. To je već izraz koji ukazuje na prepisivanje hadisu poslanika i kažu nađeno je otprilike da su takvi, s takvim izrazom tim alekati ovaj, vjerodostojni u drugim zbirkama. Ali tamo gdje je Buharija rekao rečeno je, tako zvana šigatu temriju, rečeno je ili prenosi se ili prenešeno je u smislu, nije rekao prenosi taj i taj, ili rekao je poslanik. Ili rečeno je da je poslanik rekao, tu ima i slabijih tih hadisa. Ali i je spomenuo zbog toga što je želio da ukaže na razilaženje u meseli ili tako nešto.